Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, <clears throat> vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.radiocatalunya.com la977.com punt, la977.com, ara sí. A més, teniu el Twitter... Que m'he liat. Teniu el Twitter oficial del programa. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Has renovat ja l'abonament? Si no és així, penses fer-ho? És la pregunta que vol fer esta nit. Has renovat ja l'abonament? Si no és així, penses fer-ho? judiquem al voltant de la xifra que ha donat el València abonament, en la qual l'entrarem, però lògicament i en el dia d'avui el nostre tema d'apertura de ser València Bàsquet. Victòria 87-86 contra tots els elements possibles. Contra l'arbitratge, contra les lesions, contra el Real Madrid, en una pròrroga, eh, a falta de dos segons per a la fi, la cistella, jo diria que eh, quasi impossible de Guillem Vives. Bueno, pues amb tot això València Bàsquet no ha caigut en el 2-0, o, o millor dit, no ha passat al 3-0, i per tant el conjunt de Pedro Martínez força el quart partit el tindrem després demà a la mateixa hora 9 de la nit en la Fondeta el quart de la sèrie entre València Bàsquet i Real Madrid lliçó de punt d'honor lliçó de ganes lliçó d'amor propi lliçó d'equip, de grup de compenetració de l'equip de Pedro Martínez que estava contra les cordes, però <coughs> que en el tram final del partit, tot i pedre, en el dia d'avui, John Shurna, acabeu de sentir que té una fractura en el número, a partir d'ahir, com dèiem, era molt possible que València Bàsquet, tot i dur avantatge durant molts minuts del partit, en el tram final el Madrid s'havia vingut amunt, no tan sols això, el Madrid té dos tirs per a sentenciar la sèrie en el temps reglamentari, no aconseguís transformar cables dos, se'n va en una diferència mitjana de 5 amunt en el començament de la pròrroga, però, com deia, la voluntat, les ganes, la manera de competir de València Bàsquet han igualat el partit fins al moment final en el qual Felipe Reyes errava un dels dos tirs, se quedava un punt per amunt el Real Madrid, 85-86 i en aquesta última jugada inversemblant Guillem Vives ha aconseguit forçar el quart. Per tant, n'hi ha vida per a València Bàsquet, n'hi ha vida, valga el jo de paraules, gràcies a Vive, gràcies a Vives, i per tant, València Bàsquet no ha convidat la temporada. ha sigut un colp molt dur per a València Bàsquet acabar caigant en un 3 a 0 en la semifinal de la Lliga ACB. Almenys, com deien, forçar este quart partit i a partir d'ahir després ja veurem què és el que va fer el conjunt de Pedro Martínez, que com ell mateix ha dit, i ara sentirem, pràcticament va tindre que posar els jugadors en eh, un congelador, en un frigorífic, per a traure-los el dijous a jugar. I és que l'equip està minvadíssim, però tot i així les seues gares, com dèiem, el seu punt d'honor ha fet que València Bàsquet forçarà i se quart partit. Veurem en quines condicions físiques, això sí, arriba el conjunt taronja al quart partit per a poder forçar el cinquè. I vos dic una cosa, ho té molt complicat València Bàsquet, però si és capaç de forçar un cinquè partit i guanyen el quart, jo les tindria totes amb mi, que tot i les baixes de València Bàsquet i tot i el factor canxa, el conjunt de Pedro Martínez no fora capaç d'obrar el miracle. De moment s'ha donat el primer passet, que era guanyar en la nit d'avui al Real Madrid. I això ho ha aconseguit, com dia, gràcies al punt d'honor, entre d'altes, d'un jugador com Guillem Vives que ha fet la cistella decisiva en la nit d'avui en una fondeta plena que ha vibrat amb els seus i sobretot en el tram final de la pròrroga quan l'equip s'ha aconseguit sobreposar a totes les adversitats per a, eh, per a aconseguir guanyar el conjunt de Pablo Lasso. Això pel que fa al bàsquet, que avui, com dèiem, és el merescudíssim tema de portada per a el nostre programa. Un programa que versa al voltant de l'actualitat esportiva i que ja sabeu que majoritàriament ho fa al voltant de l'actualitat del València. Però és que el València han passat poques coses. Vull dir, passen coses, però de les que vos interessen, entrades i sides, de moment cap ni una. Com dèiem, l'equip continua bloquejat. No immòbil, si bloquejat. Immòbil, com vos deia abans, o com vos deia en el dia d'ahir, és que el conjunt valencianista no estiguera fent la seva feina. S'està fent la feina, s'està parlant amb futbolistes, s'està sondejant a altres, als seus entorns, a veure si és possible dur-los cap a Mestalla, però a hores d'ara la realitat econòmica del València Club de Futbol fa que Suso García Pitarch tinga una tasca més pròpia de Harry Potter que d'un director tècnic a l'ús. Pràcticament eh, va tindre que fer màgia per a poder buidar la nòmina de jugadors importants, de jugadors que lògicament estan copant el fair play financer del València Club de Futbol per a fer lloc, per a fer espai a aquells que a hores d'ara en el València Club de Futbol se eh, entén que poden ser futbolistes de futur per a recomposar esta plantilla. Va ser una de les grans preguntes esta nit, sobretot en la tertúlia. Si Suso va poder recomposar esta plantilla en un estiu o li va fer falta més temps que la pinta que té i en lo bloquejat que sembla estar el club de Mestalla, la pinta que té, com dèiem, és que això li, fa, li va fer falta més d'un estiu per a poder pegar-li la volta a este grup de jugadors que ha signat una de les majors decepcions, la quarta, per millor dir, en la història del conjunt de Mestalla. I a més a més, segons dades per això vos fèiem la pregunta que vos fèiem en el Twitter. Segons dades que ofereix el València Club de Futbol, 14.000 valencianistes ja han renovat el seu abonament domiciliant-lo per caixa. 2.000 més, segons que el València... 2.000 més que a estes alçades de la temporada anterior. És a dir, amb respecte de l'any passat, el València està 2.000 abonats per damunt i sembla que n'hi ha 600 en llista d'espera de nous eh, abonats que volen acollir-se a este eh, descounter del eh, 5%, eh, descounter, i no podem oblidar-ho, ni obviar-ho, ni tapar-ho, que és una de les situacions que fa que la gent hagi passat per taquilla, lògicament, per a estalviar-se i si se'n pesen. Per tant, moltes coses a comentar. Avui, protagonisme i prioritat per al bàsquet des de la Fonteta, 11 i 39, el nostre àlbum també avui arrenca des del món de la cistella en la primera de les nostres cinc fotos. y ya hi cuarto partido después de una cistella de Guillem Vives a dos segundos de la fi de la pròrroga València Bàsquet guanya el Madrid 87-86 y força el quart partido per a en el cual va a tindre que preservar de la mejor manera posible Pedro Martínez al seus jugadores No recuerdo nada similar, ¿no? Por orgullo, por comunión con la gente, por creer, ¿no? Porque, pues, trabajo de los jugadores, de su mentalidad, de luchar, de no darse por vencidos y eh, bueno, un gran partido y nada, a recuperarnos, a meter a los jugadores vivos que tenemos en una nevera y sacarlos el jueves por la tarde. 14.000 abonados, El Valencia ha informat en el día de hoy que 14.000 personas ya han domiciliado la compra del seu abonament, el cual superan 2.000 valencianistes la cifra abastada a al de la campaña en la temporada anterior. Sarabia preferís Europa. El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha confirmado avui en Radio Marca que Pablo Sarabia el jugador que va a ser observat el Valencia Club de Fútbol preferís ganar a un equipo que juegue competición europea. Yo creo que en esta semana, es decir, él terminará de negociar, y nos dirá cuál es el equipo y, y además yo lo entiendo, 24 años, es decir, ha estado aquí, hemos disfrutado de él y, que, oye, el año pasado ya renovó y nos ha hecho una mano, porque yo creo que ha hecho la mejor temporada, ha metido siete goles, pero bueno, hay que, hay que entender lo que él quiere jugar en Europa y, y tiene ofertas y bueno, pues negociaremos y, mm. y eh, es de los que seguro se marcha, pero más eh, inmediatamente, no creo que tarde más de 4 o 5 días. Amistós de Baix. El Valencia disputará a el primer amistós de la pretemporada contra los locales el día 7 de julio. Los abonats del Valencia podrán acceder libremente a presenciar el partido. Sense novetats a la banqueta, Tito continua el seu càsting per tal de trobar entrenador. Per la seva part, el club posarà autobusos gratuïts per tal de qui vulgui anar a animar el juvenil en la tornada de la semifinal de Copa a Madrid. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recordo, la pregunta has renovat ja el teu abonament? Si no és així, Penses fer-ho? És la pregunta que vols fer en la roba esports 97 nit. Has renovat ja el teu abonament? Si no sé si penses fer-ho, fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida si anem cap a la Fonteta. Allí hem tingut avui l'esdeveniment del dia amb final miraculós i intens. València Bàsquet, a dos segons de la fi de la pròrroga, ha forçat el qual partit en una cistella de, Vive, de Guillem Vives 87-86. Tots els detalls després d'esta pausa. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y arrancamos. Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las dos y media de la tarde con Paco La Huerta. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio 10 segundos, 6 décimas. Lo que no hay que hacer es perder el balón. Balón para Vives. Quedan 8 segundos. Vives tras traspasa Visoria, campo ya del Madrid. Vives tras tabillado 4 segundos. Vives portado. 2 segundos, 2 segundos. De esta manera sonaba en el Superbásquet de la 97 Pulse Radio y en la gola de Juanma Romero, la última cistella del conjunto taronja que, con dèiem, a dos segundos de la fin de la prórroga, lidona vidas de Pedro Martínez per al quart partit. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, pues un final eh, pues d'aquells eh, que demostren perquè eh, eh, la gente que se aficiona al básquet ho es, porque en dos segundos ha cambiado la cosa, Eh, València Bàsquet anava durant tot el partit o quasi tot el partit per damunt. En el tram final és el Madrid que aprofitant-se de les baixes, iguala i està a punt de guanyar-te dos tirs en els últims segons del temps reglamentari. No els convertís, se va la pròrroga. Ahir el Madrid aconsegueix una renda mitjana de 5 punts durant eh, quasi tota, eh, diguem-ne, 3 dels 5 minuts de la pròrroga. En els dos minuts finals, València Bàsquet torna a tirar de casta. Eh, I sa última falta en la qual Felipe Reyes només converteix un dels dos tirs lliures i la cistella final de Guillem Vives per a guanyar 87-86 i forçar el quart partit. Sí, avui amb cor, amb orgull, amb raça no? I, i força el, el València Bàsquet pues, eh, s'ha imposat a tots els elements no? que avui ha, ha tingut davant. No, no sol és el potencial, evidentment, d'un planter com el del Real Madrid, sinó també jo crec que unes, eh, unes actuacions eh, arbitrals eh, prou criticades i crec que prou dolentes, no? sobretot de, de cara al, al València Bàsquet, i sobretot també les lesions. No? Si ja si afrontava l'encontre amb tres baixes importants. Eh, pues, avui s'ha trobat a mi s'ha jugat d'infortuni per a John Surna, que una mala caiguda s'ha fracturat l'húmero, demà va ser eh, intervengut, però va estar molts mesos eh, John Surna fora de les eh, canxes de, de bàsquet i també amb Antoine Diot, que ja arrossegava problemes musculars, ha forçat per arribar al partit d'avui davant el Madrid, però Soles ha pogut aguantar una bat perquè el vestidor ha dit que no podia més i, per tant, una baixa més per al València Bàsquet, que a soles nou jugadors, jugant molt poc Peterson, és a dir que amb vuit eh, jugadors eh, s'ha pues, imposat a tot un Real Madrid que avui pues, eh, ha tingut errades, eh, sobretot ben propiciades pel bon treball que ha fet avui l'equip valencià durant els 45 minuts, no sols els 40, sinó els 45 minuts, perquè també, com bé comentaves, hem tingut aquesta pròrroga i l'equip valencià que avui ha estat espentat per aquesta afició taronja que ha plenat eh, la Fonteta, pues força aquest quart encontre que es disputarà de nou així el, el pròxim dijous. Per tant, Juanma, el que ja sabíem de Van Rossum, Signa Sigma, perdó, i Rafa Martínez, i hi ha que afegir en el dia d'avui Diot, que s'ha trencat completament, i el cas de John Surna, que té una fractura de l'húmero. Sí, lo de Surna ja està totalment eh, descartat, evidentment va tindre, desgraciadament, pues, per a molts mesos, demà serà intervengut, però és una lesió... Ha tingut mala sort perquè reclamava una falta antiesportiva en aquesta jugada de, de Machulis, crec que la falta és dura però no pot ser per estar antiesportiva, però sí que és de veres que cau no? en mala posició i ells quan és eh, fractura. No? Eh, comentaven en la retransmisión que el propi propietari del Valencia Basket de Juan Roig, al, descan al eh, descans entre el primer i el segon quart, entrava al vestidor de, de Valencia Basket i ha fet un chess al su germà Fernando dient s'ha trencat, no? en el chess amb el de que, estava, de que estava trencat, com després ha confirmat el propi Pedro Martínez. No? Aixina que Isabel se segura i la de Diot va haver que esperar. No? De moment eh, no l'han d'intervindre, evidentment, perquè és un tema muscular, però lògicament no està a bon nivell i veurem d'ací a dijous si pot recuperar i per almenys pot ajudar encara que siga alguns minuts perquè avui davant les circumstàncies ha tingut que jugar Estefanson de, de base, lògicament hi havia que donar descans a Guillem Vives perquè era l'únic base que ara mateix disposa Pedro Martínez i precisament Vives que s'ha disfressat d'heroi no? en aquesta última acció per anotar una cistella que retorna un poc també la que va ficar Jul així en el partit de Lliga regular i crec que avui sí ha fet justícia amb una victòria que ha merescut i ha lluitat molt més el València Bàsquet que, que el Real Madrid. Pedro Martínez, l'entrenador de València Bàsquet, després del partit a la tele, per cert, alta volta més, me conten, per això el millor és sentir-ho en la ràdio la 97.7 ràdio, que bochornosa l'acció dels comentaristes, parlant comentaristas d'ells de nosotros nosaltres, parlant d'ells i nosaltres, però bueno, estem, és el que estem acostumats. Eh, D'esta manera, parlava Pedro Martínez per a eh, expressar el que havia sigut l'última cistella i l'estat actual físic de la seva plantilla. No recuerdo nada similar, ¿no? Por orgullo, por comunión con la gente, por creer, ¿no? Porque bueno, pues, trabajo de los jugadores, de su mentalidad, de, luchar, de no darse por vencidos. Y bueno, un gran partido y nada, a recuperarnos, a meter a los jugadores vivos que tenemos en una nevera y sacarlos el jueves por la tarde. Claro, la pregunta, Juanma, es eh, ¿cuántos jugadores le queden a Pedro Martínez para afrontar el partido de dichos? Pues ahora Mateis no. Eh, nou si exceptuem a Antoine Dios, i contem a Dios Déu, però lògicament en un desgast tremendo, no? perquè tots han tingut que jugar molts minuts eh, i anem a veure no? com se recuperen des de, des d'ací de fins a menys de 48 hores que de nou tornen a jugar este, este partit. Evidentment, l'empresa d'este dijous és prou complicada, però eh, estimulats per la confiança, per la moral, que ara mateix és el que ha d'apel·lar perquè, evidentment, a nivell físic, ahir el Madrid va tindre moltes avantatges de cara a guanyar el, el partit de, de dijous, però el València Bàsquet avui ha demostrat que pot i amb el suport de la seva afició pues anem a veure si pot forçar un cinquè partit que seria ja el definitiu d'aquesta de, sèrie. Uh -huh. eh, I físicament és la, seg la segona pregunta que t'anava a fer, ja m'has parlat tu de lo minvat que arriba a València en l'aspecte físic no hi ha de lesions, sinó l'aspecte físic, de la preparació física tenint en compte eh, el desgast que ha tingut que fer en el, en el dia d'avui. No sabem si la moral eh, en quin moment podrà eh, equilibrar el cansament que imagina que conforme vagin passant els minuts del quart partit pues, tindrà que anar passant eh, factura. Es que mm, miracles no se poden demanar Hasta aquestes no, no, de, campanya. No, no, si, si ja llevava, arribava no, eh, l'equip Xus amb el dipòsit eh, pues ja a mig, a mig buit, eh, pues ara mateix jo crec que estarà per davall de la reserva segur, no? però l'ha reconegut també el tècnic de València Bàsquet a la fi del partit. No? Avui eh, el fet de tenir l'espenta de l'afició ha fet que l'equip creguera en un moment complicat, sobretot en la pròrroga, perquè n'hi ha hagut un moment que el Madrid se n'ha anat de set, semblava que podria ser una desventatge ja eh, pues, eh, irremontable per al València Bàsquet, però s'ha tornat a créixer l'equip valencià, ha pogut remuntar, però lògicament forçant eh, a tope, no? Així que veurem si és de veres qui s'amora, aquesta confiança pot ser important, però quan les eh, cames flaquegen pues, també, evidentment, afecta al cap i ahir el València Bàsquet haurà de lluitar molt per a un Madrid que segurament també avui, després del partit, pues, eh, pot que lo afronte amb més seriositat, encara que avui ha jugat bé l'equip blanc, però ha tingut errades més per mèrit de València Bàsquet que per de mèrit de l'equip de, de Pablo Lasso. Escolta, Juanma, i també una altra volta la tasca arbitral en entredit. Sí, fatal. A mi no m'ha agradat res, eh, sobretot eh, tenint en compte que n'hi havia un àrbit principal com era Gerrezuelo, que té molta experiència, però avui una actuació molt civilina, molt dolenta, no ha sancionat eh, tant en una cistella com en l'altra amb el mateix eh, Rasero i això ha fet que la grada també és desesperada. No a sols s'ha reclamat i sa falta antiesportiva que ha lesionat per a molts mesos a John Surna de Jonas eh, Machulis, pues també s'han ressonat taps que eh, eren fets pels jugadors de València Bàsquet i eren sancionats en, en falta, ha desesperat a Sato en eh, una lucha tremenda sempre en Rudi Fernández, que sol estar en totes les polèmiques junt a Nocioni, i l'únic bé que han fet ha sigut la descalificació de, de Sergio Llull per dues tècniques eh, consecutives, el jugador menorquí que està acostumat a protestar i que mai se'l sancione però avui, afortunadament per al València Bàsquet, sí que se l'ha sancionat de manera, de manera justa, però curiosament, el dia que estava el president de la CB així a la Fonteta, com era Francesc Roca, pues, els avis han tingut una actuació molt dolenta que esperem no repetisca per al partit de, del dijous. Tot i això, el que s'ha queixat és Pablo Lasso, tenen la cosa, eh? en roda de premsa. Sí, ahí eh, també és, eh, forma part del seu paper, no? És un entrenador que, com els grans, no? Ja passa també en el Barça, estan acostumats, evidentment, a comptar en aquest favoritisme arbitral, molt teatral, molt escènic en tots els partits i poc acostumat a rebre faltes en, en contra i a, re, a rebre més que, que en aquest cas que le solen pitar en, en contra, no? Però ja sap Manolo que en els dos imperis, tant en futbol com, com en bàsquet, n'hi ha dos clubs que estan mirats d'una altra manera, com són el Barça i el Real Madrid, i avui jo crec que s'ha tornat a recordar això avui en la, en la fonteta, curiosament ja te dic, en el dia que Francesc Roca ha estat en el, el palco d'este de, pavelló de la Font de Sant Lluís. Algo més que apuntar des de la fonteta, Romero? pues res, res, que demà n'hi haurà una sessió de recuperació. Poc va entrenar el València Bàsquet. Clar, és la pregunta que t'anava a fer, però eh, què, què va fer demà? Van entrenar, va fer una sessió lleugera d'estirar músculs... Sí, i és que va, va, va, jo no sabria què fer en aquests casos. Imagina que sí que per això és entrenador. Sí, ja, ja, ja s'ha escoltat a Pedro Martín, no? Ficar-los en una càmera de gel perquè, perquè recuperin i ja que, que disquen el dijous perquè no n'hi hagi més, més problemes, no? Demà sí, per la vesprada en principi està, eh, programada una sessió que va ser de tir, evidentment, alguna cosa de tàctica i poc més, perquè, evidentment, proves físiques i de més està totalment prohibit, perquè ara mateix l'equip està al límit, no? I qualsevol excés podria eh, fer que algú jugador es lesionara i ara mateix no està València Bàsquet per a, per a perdre els jugadors i, lògicament, avui també satisfacció de l'afició de València Bàsquet que se va trobar de nou en un nou partit este, este pròxim dijous. Robert, gràcies. Adéu, bona nit. 11 de la nit i 55 minuts, com no podia ser d'una altra manera, la nostra apertura avui per al conjunt taronja, per a València Bàsquet, perquè en el València Club de Futbol passar, passar... A veure, entengueu-me, passen coses, val? de les quals tinga un coneixement a les d'ara poques, perquè damunt que el club està bloquejat perquè el fair play financer mana eh, que a les d'ara el València tinga un lastre important en el mercat a l'hora de manejar-se, a més a més, eh, pues el club ja sabeu que té una opacitat a prova de, de bomba o a prova de eh, algun, de algunes ametralladores. Altres eh, són més fàcils eh, a l'hora de, de percutir. Eh, però de qualsevol manera, el nom o un dels noms que últimament està sonant molt es el de Gustavo Gómez, el defensor paraguaià <coughs> de Lanús, 23 anys, home de jerarquia ja, que juga amb la selecció paraguaiana en la Copa Amèrica i que està sent seguit per el València. No és l'únic club que està darrere del jugador paraguaià. De fet, esta vesprada hem pogut parlar amb Nicolás Russo i dir qui és Nicolás Russo? Nicolás Russo és el president de Lanús. Hem pogut parlar en ell ens ha confirmat que el jugador té ofertes damunt de la taula, encara diu que, eh, o millor dit, que els representants del jugador li confirmen que tenen ofertes, però que a la l'anús encara no ha arribat cap. Eh, hem, hem preguntat si algú del València havia parlat directament amb ell i ens diu que no, que cap eh, membre del València ha parlat amb Nicolás Russo. Pot estar passant dos coses. Una, que molt estigui gravant doblar, o dos, que el València estiga primer intentant o tractant de convèncer al futbolista i al seu representant i a partir d'ahir, si arriba a un acord amb ells, seria més fàcil eh, després d'arribar a un acord amb l'Anús del que ja diuen que aproximadament per 7 milions d'euros podria donar l'aixida a este futbolista. Salva Folgató, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Pues, eh, és ara mateix un dels noms que més sona, mm. junt al de Philip Kostic, ara mateix Còstic i Gómez, diríem que són els dos eh, futbolistes que, sense poder tancar-los del València, més sembla que està, com diria aquell, rondant el Colomer. Sí, a més, Manolo, eh, el problema que té el València, Manolo, eh, no sols és el seu, la seva situació de bloqueig eh, econòmic, que evidentment condiciona el València en guany a l'hora d'eixir al mercat, per allò que m'he explicat ja mil vegades de que ha de vendre abans de poder comprar qualsevol futbolista per acabar de dissenyar el projecte de la pròxima eh, temporada, però mm, té competidors i hi ha competidors que tenen diners i hi ha competidors que en qualsevol moment poden accedir a contractar este o qualsevol altre futbolista. Circumstància que el València d'avui en dia, per l'explicació que té el club, no pot fer mentre no traga, pues, eh, diríem, mm, la mercancia de outlet que té hores d'ara en el seu magatzem. Vull dir, el València vol desfer-se de les peces que per a d'ell ja eh, no són de temporada i evidentment vol conservar les peces que són de, de temporada. Mentre no venga eh, les peces d'outlet, pues no puc comprar eh, peces noves per a la pròxima eh, peces temporada. A partir d'ahir, Manolo, ahir va fer un raonament Carlos eh, Bosch, que a més se va comentar en la tertúlia, eh, que per a mi és molt encertat. Suso se meneja, el València se meneja, Mendes, evidentment, també se meneja, i el València probablement tanque eh, preacords amb diferents futbolistes. Però, mentre València no tinga el cash la liquidesa per anar a, contra, a, a comprar-los o a contractar-los... I aquests acords poden anar eh, i caducant. Poden anar caducant. Caduquen. Uh mhm. -huh. I tu, en algun cas, podràs renovar i se contracte i afegir-li un mes, dos mesos més i sa data de caducitat. Però en el moment aparega un club que moiga el futbolista y que diga, bueno, pues yo va a chanar ya per este jugador i poses diners damunt de la taula, pues a partir de Manolo, el contracte o precontracte que tu tingues no valdrà per a res perquè hi ha altre eh, club que se t'avançarà. Molt encertada la reflexió d'ahir respecte a la, data, a la data de caducitat, efectivament. Posava precisament Carlos Bosch eh, la, la dada exacta de, de Cullaté quan el València quan, quan Rufete va anar a parar amb Danderlets per a fitxar aquest jugador que va aconseguir fins a tres pròrrogues de l'acord primigeni, però que a la fi, que com, el mateix, com que... no hi hagués cas, no pugui tancar-lo. Que és el mateix que va passar amb, amb Imbulà, el que passa és que lo d'Imbulà finalment no qualla després de diverses pròrrogues, perquè va vindre així, pues eh, Rodrigo Cayo, contigo empezó todo. Pero, <laughs> pero es que es una evidencia, Manolo, es que el Valencia de vende, mientras no venga no puedo comprar y a partir de ahí, pues interesará a este futbolista que acabes de, de nomenar de, de la Lanús, per cert, -huh. Mhm. Jerarquia i tot el que vulguis. 23 anys a soles. Uh mhm. -huh. Altre experiment i altre meló que has d'obrir per a veure per a veure si, si, pues, si t'eix bé o si per contra torna a eixir-te'n mal. Però bueno, este, Còstic, qualsevol futbolista té data de caducitat. Si un qualsevol altre club s'avança i per el, el central, la Fiore, i contengués companys de Superdeporte, també està interessada. En el moment la Fiorentina se decidisca, pues este futbolista se'n va cap a Itàlia. Estàs perdent el factor, vull dir, dels pocs factors que tenia el València al respecte dels seus competidors en el mercat. Si tenies un avantatge, la perds perquè estàs condicionat en l'econòmic. Que era el factor anticipació, estàs perdent-lo per el camí. Exacte. Estàs perdent-lo per el camí perquè hi ha una realitat, i la realitat és que a hores d'ara, mentre no isquen, el València no pot incorporar. I mentre no pot incorporar, pues, en efecte, aquests acords parcials, <clears throat> perdó, als quals eh, pot arribar Suso Suso. García Pitarch, eh, pues, a la fi van acabar en Cal paper banyat. Sí. Van acabar en, en paper banyat. Com I se pot ser... aplicar a qualsevol <laughs> futbolista. en efecte, com pot ser el cas de Pablo Sarabia. Efectivament. Que a jo crec que ahí... s'havia sí, fixat, sí. però, a més, així n'hi ha dos problemes. Uno, el de eh, el factor anticipació que no pots posar en funcionament i dos, el que, segons ha comentat avui Ángel Torres en Ràdio Marca Salva, eh, ja ha decidit que vol anar a un club que jugui competició mm. europea. Sí, era un futbolista amb el que el València havia eh, contactat, amb el que el València pues, eh, havia tractat de també contratar per a la pròxima temporada. Era una alternativa per a la, la banda esquerra del conjunt de, de Mestalla. Quan ha rendit millor esta temporada, Sarabia en el Getafe ha sigut precisament en banda Esquerra, el València tenia competidors en el mercat de la Lliga Espanyola, com per exemple el el Sevilla, i a partir ahí Manolo, la novetat és que avui, en els semicròfons de, de Radio Marca, a Madrid, el president del Getafe, en aquesta entrevista, amb l'excusa del partit que la selecció disputava en Alfonso Pérez eh, Muñoz, pues, eh, s'ha referit a diferents aspectes d'actualitat del conjunt eh, blau, que acaba de perdre la, la categoria i que la pròxima temporada estarà en segona. Se li ha preguntat pel futur de Pablo Sarabia, per l'interès del València o d'altres clubs, Y Ángel Torre Manol que se va para un club que va a jugar en Europa la próxima temporada. A partir de ahí ya está total y absolutamente descartat el Yo creo que en esta semana, es decir, él terminará de negociar, y nos dirá cuál es el equipo y, y además yo lo entiendo, 24 años, es decir, ha estado aquí, hemos disfrutado de él y, que, oye, el año pasado ya renovó y nos ha hecho una mano, porque yo creo que ha hecho la mejor temporada, ha metido siete goles, pero bueno, hay que, hay que entender lo que, él quiere jugar en Europa y, tiene ofertas y bueno, pues negociaremos y, mm. es de los que seguro se marcha, pero mm. inmediatamente, no creo que tarde más de cuatro o cinco días. No creo que... tema este ti, Ángel Torres, no creo que tarde mes de cuatro o 5 días ya en decidir Sarabia, que evidentemente ha escogido un club que jugará la próxima temporada en Europa. A partir de Manuel valencia València Está muy està en, en pero... Sarabia se'n va a un club que jugue en, en Europa. Tampoc, és cert, mm -hmm. havia alçat gran entusiasme no, no, la no, no, possibilitat no, que... de contractar a, a Pablo Sarabia. Sí, no és un fiesta que hagués alçat massa expectació. Jo crec que com... De la gent ara mateixa no s'està tirant del moño de, perquè s'ha escapat Pablo Sarabia. Efectivament. Per és... a mi no és un mal futbolista. És cert, Salva, que eh, cap però... dels noms que està aixint de la palestra ens estan alçant gran expectació. Cap, Manolo. Però bueno, Cap. jo torno a la meua. A mi això no me diu res. Vull dir... Han de jugar. Com deia abans, qui, cono qui coneixia Bacambú quan el va fitxar el Villarreal, qui coneixia eh, Jiménez quan el va fitxar l'Atlético Madrid, i així podíem anar a, a, a mm. moltíssims futbolistes a l'hora de veritat volem si eh, i si València low cost acaba siguent molt millor que un valencià que tenia moltes expectatives però que a la fi se va quedar en absolutament en res a l'espera també d'avançar amb Costis de qui eh, diuen ja li està demanant al conjunt de l'Stuttgart que el deixi així però de moment l'Stuttgart diu que per menys de 15 no el deixa així Bé, a partir de Manolo 15 quilos el València no va pagar per Costic no va pagar per Costic però no. és cert, per ser de Milà diuen que que si Kostic no vinguera al València, l'alternativa de Kostic és el jugador de l'Inter, Liagic, que també juga en banda esquerra. Que el València el té mirat... de la Roma. Sí, i que ara està aquí, bueno, i que és, del, que és de l'Inter, realment. Uh mhm. -huh. eh, I per això eh, el València va a esperar també fins a veure a on pot forçar la màquina este Kostic davant de l'Stuttgart, que l'Stuttgart sap que és un jugador que té mercat, per això vol forçar la màquina, però jo també crec que per molt que l'Stuttgart se faci el dur, tornem a la mateix, són posicions, són estratègies de mercat. No va dir l'Estuttgart les primeres de canvi, sí, no, per qui no te deixem anar. No, l'Estuttgart el que té que fer és, per el mateix que ha fet el València, <clears throat> amb André Gómez. No, el, André Gómez no el venem. Va? No, no, està clar. El, el, André Gómez no el venem. Després vindrà el tio Jorge amb les rebaixes eh, i probablement André Gómez acabarà eixint al United, que bàsicament és diria que el, el, el, el punt marcat que tots, tots menys, menys, més o menys tenim clar que va acabar sent la destinació perquè el jugador veu amb bons ulls anar a la Lliga Anglesa perquè eh, està Mourinho allí i estar Mourinho significa Jorge Mendes i per tant ahí tot quadra per a que el jugador acabe anant-se cap a Old Trafford però d'entrada al València ha d'admetre com deia estratègia negociadora eh, igual que està fent el conjunt de l'Stuttgart que no va haver manera de eh, entrar en este cas en una negociació per menys de 15 quilos. Després el temps dirà la, la veritat. I a més, el València Salva ha remès o ha anunciat mm -hmm. que ja n'hi ha 14.000 abonats en la primera fase que acabarà l'11 de juny, mm -hmm. la que pot afavorir-se, i això està jugant lògicament en favor del club, que per això fa les coses així, eh, 14.000 abonats, les que fins a l'11 de juny poden afavorir-se d'aquest descompte del 5%, sembla que eh, 2.000 més que l'any passat a les alçades de campanya. Sí, Peter Dorey per Manolo ha comparegut este matí tot eh, felicitat, el director comercial del València, aprofitant la presentació en Societat del València i Esports, i ha valorat aquesta primera setmana de, de venda i renovació d'abonaments per a la pròxima eh, temporada. Ha garantit que aquesta campanya d'abonaments que va presentar el club la setmana passada ha tingut una resposta molt positiva en els eh, aficionats i a partir d'ahir Manolo Club ha informat que la xifra d'abonats que estan domiciliant el seu pas, el seu abonament per obtenir el 5% de descompte està bastant xifres eh, rècords de fet 14.000 valencianistes segons el comunicat del club ja han domiciliat el seu abonament a data de 7 de juny superant en 2.000 diu el club Manolo les xifres de la temporada eh, passada en unes dates molt similars la resta d'abonats recordem tenen fins el dissabte 11 de juny per a fer el mateix i aprofitar aquests avantatges que ha posat el club a la seva disposició. També ha destacat el València Manolo que 600 valencianistes han fet la seva pre-reserva online a través de la web oficial. Bueno, pues, eh, això pel que fa a la xifra d'abonaments, per exemple, dius que el València avui ha presentat el seu equip de e-sports, que són esports virtuals, eh, que sembla que és una cosa molt a l'alça. Jo sóc incapaç de si, si és una bona iniciativa o si és dolenta. El temps ho dirà. No, és veritat, he sentit gent que ja l'ha criticat i jo me sent incapaç de criticar-ho també he gent que eh, diu que és una passada, que, que és una passada. Bueno, sí. pues el temps es dirà en la justa mida esta iniciativa que ha posat en marxa el València Club de Futbol fins a quin punt és eh, també t'he dit una cosa, no, Dre sí. ha dit que a largo plazo, uh -huh. que és lo de sempre, uh -huh. que donarà eh, rèdit eh, econòmic per al, per al València. Esperem que, que així siga. I també el València ha anunciat partit amistós, el primer de la pretemporada, Salva, dia 7 de juliol a Castalla contra el Castelló amb una novetat important per a aquell que tinga l'abonament i vull ganar. Pues sí, per a este primer test de preparació, gràcies a l'acord que han bastat els dos clubs, el València Club de Futbol i el Castelló, tots els abonats del València Manolo poden accedir de, de forma gratuïta mostrant el passe de la campanya 2017 2010 el que vol dir que també incentives que la gent se traga el passe el més pront possible per a anar a Castalla a presentar el passe i amb este passe de temporada pues, poder accedir a l'estadi de, de, Castalia. Curioso, acaba de arribar Jordi Bruisola a, al Castelló i s'acaba de signar el primer conveni de col·laboració entre València i el, I, i el, el Castelló. I el Castelló, i també està molt bé per a molta gent que estigueja en els voltants de la província de Castelló, que n'hi ha eh, moltes zones eh, eh, de costa. No, hi ha molta gent en, en Castelló que és del València. I hi ha molta gent en Castelló que és de València. Bueno, pues, a lo millor és una manera de tindre una bona entrada per aquests amistos, primers amistos de la pretemporada. Se'ns queda alguna cosa més, Folgado? Pues no, Manolo, poca cosa. A veure si si pueden contar més coses eh, demà respecte al mercat, que és el que la gent, pues, evidentment, està esperant. Escolta, del... Pues, ja que tenim per així a Julià Montoro, pues, a veure si es dona alguna informació, diríem, fresca no? i novedosa a la de, a la de seguida, al voltant li, li, del li apretem a l'home del, del cafè, a l'home del cafè eh, el director de Superdeporte. Escolta, eh, el Llevant continua sense eh, manifestar-se sobre el seu entrenador? Si estàs ahí, manifiéstate. <laughs> Correcte. Que no, pues es, no, Manolo, no arriben reforços al València, tampoc arriba encara el tècnic del uh mm-hmm. -huh. Llevant Unió Esportiva, lo que encara pues ens eh, fa tindre sospites de que efectivament aquest tècnic encara està jugant-se alguna cosa en aquestes jornades finals del playoff d'ascens cap a la segona divisió que encara resten per, per disputar-se. Ahir dèiem el juvenil el mm. 12 l'anada contra l'Atlético de Madrid d'Òscar Fernández, serà de 6, ja n'hi ha horari previst per al partit, per a la tornada l'autobús posa, eh, el club posa autobusos de vades per a sí, la gent. Sí, ha posat autobusos eh, gratuïts per a facilitar als aficionats el desplaçament a la ciutat esportiva per a apoyar el juvenil A, ja se va fer en anteriors eh, partits eh, semblants, recorde també del, del filial, per tant tenir aquest partit eh, important que jugarà davant l'Atleti de Madrid, recordem, corresponent a l'anada de les semis de la Copa del, del Rei, diumenge a les 6, els autocars seran, seran gratuïts. Folgado, gràcies. Adeu, Manolo. 11 de la nit, perdó, 12 de la nit i 10 minuts ja al debat a la tertúlia i a l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. si no, yo. Ara a ha un que si ve Pablo Leiva y mira que le tinc presa y m'ho passa per Pero si no discutim es que me falta algo Leiva, que no que no <laughs> arranca fuera este del tema director del deporte Julián Montoro, què tal, bona nit? que no, bona Pablo Leiva, Superdeporte, què tal, bona nit? què tal, buenas noches si no ves a discutir te, te puches una otra volta a la protección no, no, me hacéis discutir vosotros yo no, muy tranquilo no, son manes diferentes de las cosas I la discussió ja la tinc jo abans en el teu compinxe Arturo Delgado. No, no, que ell, que... Ell, veu, ell veu la selecció i tot, ell tot veu insubstituïbles, irreemplazables, inamovibles i tot, tot, tot el veu vicina tot el, i tot ah. lo que fa del bosque està ben fet Arturo, però avui Espanya 0, Georgia 1 Arturo hay que dejarlo qui és eh? des de Planabout Alex Pla, què tal? Molt bona nit molt bona nit és que Pablo el que fa és tirar la pedra i en després fica la cara boquete. correcte, correcte <laughs> Creo que es la primera vez en mi vida que me dicen que tengo cara de bueno, ¿eh? muchas gracias. No, yo diría que, que, que, que això, que mucha gente y eh, irreemplazables y tal en la selección española y hoy arriba George te pinta la cara. es un una es un dos pero igual que traías Peter el día pero que le voy a una Corea no un amistoso pues, hoy el Peter la a tu amigueta. Georgia en perdre 0-1 i jo continuo pensant que el mal d'Espanya és el mateix i és que Espanya vol continuar jugant a lo mateix que en el 2008 quan ja no té els jugadors del 2008 i al margen de querer jugar i a partir d'ahí farà fracassar aquí Batxa al margen de querer jugar és i mira que... que te perdona la millor rèplica que jo he vist en anys de Villa que es diu Nolito la millor rèplica que jo he vist de Villa en anys no dic que estiga al nivell de Villa rèplica al seu nivell val i que pot acoplar en un equipo con la selección española? Que no, Manolo, que no. <laughs> Yo, lo pensaba que, que, este que era Chove, este norito. Y no, no, te no, no. date cuenta que después de él en, Barcelona salieron los, Tello, Cuenca, Deulofeu, o sea, que, que después de él salieron sí, una de jugadores. Yo con la selección el problema que veo es que siga del bosque, el primero de ellos, creo que... Ese es el mayor problema. Creo que és el mayor problema. Perquè no ha sabut fer una renovació ni una revolució, perquè continua volent jugar a lo mateix que fa 8 anys quan ja no tens jugador, perdó, eh, fa 6 anys quan ja no tens els futbolistes que estaven a la selecció fa 6 anys. I otra cosa és en la, en la Eurocopa eh, todo el mundo sabe que los equipos con los que va a jugar España eh, se van a cerrar. Hoy contra Georgia, una selección muy débil, no la ha sabido meter mano. No la ha sabido meter mano con un Iniesta y un Silva que los dos están en un estado de forma magnífico. Silva, desde que ha salido, el mejor de la selección. Y entonces eh, tienes que, confiar en que ellos dos tengan el buen partido para que España no se caiga, pero es que es mucho confiar. España ya todo el mundo sabe cómo juega. Hmm. Y eso es un problema. Pero bueno. O sea, con Chua, ¿eh? aquí la velocidad Chua y la manera que te de jugar. Sí, sí. Hmm. Voy a decir, la versión mejorada de lo que va a hacer la selección española en el 2010 y en el 2008 es la Alemania, perdón, en el 2008, en el 2010 mm. i en el 2012 és la, la versió de l'Alemanya del 2014 en Brasil que tocava la pilota però que sabia imprimir de velocitat, que no renunciava a eixir a comptes ràpides i verticals, mm. que a voltes tocava però molta més verticalitat i rapidesa que la selecció espanyola i continua jugant a com si tingueres a Xavi i a Iniesta en el millor moment de la seva carrera quan ja no els tens. I això és un problema. Espanya té que jugar més ràpid perquè és que inclús... Inclús se, se fa pesada es un partido de la selección eh? No, y lo, gracioso es que hoy sacas a, Lucas Vázquez para meter centros y Lucas Vázquez solo se ha ido de uno en todo el partido, ha metido un buen centro y, a Aduriz ha estado a punto de, hacerlo gol. Pero si tú vas a jugar a que todo el rato se juegue por dentro, ¿para qué, tiene, para qué, para qué te llevas a Aduriz? Si todo el rato se va a jugar por dentro, si te lo llevas es para meter algún, algún centro más durante el partido. Es que no, no tiene sentido lo del Vázquez Si vas a jugar a la combinativa de perdins, pues ya sabemos quién debería haber ido. A mi m'aneu a perdonar, però és que no he vist el partit d'Espanya. No, me pareix molt bé, eh? Crec que he optat per la decisió intel·ligent. Que era de vol, vale, de bàsquet? <laughs> Que era veure palmar al Madrid en la fonteta. <laughs> el comentari de que qualitat dona, de Julián Montoro. Sempre, sempre dona, dona un plus, això. sempre t'alegra el dia. I si al final el Madrid inclús plora un poquet, com ha fet el seu entrenador, Fantàstic. En, encara dona més gust. Fantàstic. Han tirat algun xor, no, el Madrid? Crec a, que... A, a veure. Eh. Que el Madrid se queixa dels àrbitres, no? Ten, tenaços la cosa, especialment eh? Especialment en bàsquet. I especialment en València, bueno, després de com... Especialment, tampoc. No, no, que l'any passat va guanyar l'eliminatòria de semifinals per una alineació indeguda. T'ho fijat. Vull, vull dir, eh, ja que tindré memòria històrica, que... eh, a mi m'ha paregut increïble. Vull dir, jo hi ha hagut un moment que en la pròrroga, ja m'estava assimilant-la i, i, i ho he dit, eh, quan el Madrid se n'anava de 5 en la pròrroga dos o tres voltes i he dit, per a mi ja s'ha acabat, perquè és que veia un equip que, que no anava més, que, que estava mort, que... però no que estava mort perquè físicament estem a les acaballes de la temporada, no, perquè és que és que s'ha quedat sense jugadors, és que eh, eh, en un moment donat, si tu el dijous passes, eh, fas més d'un 90, passes per la fonteta i te poses una camisa taronja, te agarra una mà, te tira cap a dins i te posa a jugar, eh? És que eh, Pedro Martínez, eh, allò de les faves contades, que és una expressió molt valenciana, jo crec que quadra perfectament amb el que ha fet avui i, i bueno, ha tornat a tirar de casta, de coratge, de ser un equip, aquestes coses que tant li hem demanat de guanyar el València, bueno, el València Basque avui ha tornat a ser un equip i quan semblava tot més perdut ha aconseguit sobreposar-se. És increïble. Sí, però, però bueno, és, és, al final és la temporada en conjunt, no? Uh -huh. eh, València Bàsquet porta des del primer partit de la temporada competint en el Madrid i el Barça. Ahí. O sigui, n'hi ha una diferència enorme en plantilla, en pressupost, però des del primer partit hasta, afortunadament no és l'últim encara, competint. Se pot, eh? Sí, sí, sí, evidentment. evidentment. El futbol se pot? És o... molt complicat. Hem sentit a Pedro Martínez dir vaig a ficar els jugadors en un refrigerador d'ací el dijous, el dijous pues, els trauré a <laughs> jugar. perquè, clar, la tessitura de, de, de, a la de Pedro Martínez no és fàcil. Vull dir, què faig? No entrene demà i m'agarra me i m'arreplegue o entrene i tinc la posibilidad de que algún mes caiga ya que el par de guerra es, ya de varias fulles. Complicado, ¿eh? Sí, yo, yo esta mañana <coughs> en, el Murciélago he dicho que, confiaba en este equipo y, yo creo que la eliminatoria se va a empatar sí o sí. Eh, el Valencia, hoy lo hemos visto, ha tirado de casta en los momentos más difíciles y, al final eh, eh, el Madrid-La Fonteta tiene como ese estado de nervios, lo hemos visto esta temporada que como que, que se acongoja. Han tenido varios triples antes de, de la prórroga que, en otro contexto el Madrid los, los marca. Y, al final tienes que aprovechar que, yo creo que el Madrid, si pierde el segundo también, le van a entrar unas dudas tremendas. Es admirable. Es admirable. <laughs> admirable estar mirando el partido de la selección española, <laughs> la crónica de la selección española y, bueno, Yo hice control de la situación, de lo, que estaba pasando ¿Tú sabes? ¿Tú Admirable. Tú sabes que ha sido así, que, me he levantado... me he levantado... Pero, volví a compartirlo. Ah, vale, no, no. Yo iba viendo la selección española eh, y en el momento en el que había parón, estaba también Julián viendo el básquet, me he levantado a, la tele porque estaba el partido muy emocionante. Le iba a que tienen, pues, Leticia batería algún mes, que puedo mirar dos partidos a ¿eh? Y el tío, jota, o aprofita. Yo, yo, qué vulguera yo, a mí no, a mí no me Yo comencé a ver el partido de España, he visto la castaña y después me pasa a la básquet. no, que sé si tomarte como una virtud, como, como un piropo o, como un... Siempre un <laughs> piropo, siempre un piropo. la comparación con Leticia Sabater. No, no sé cómo dije, que, pots, que, que, pots mirar a, a dos jocs alhora. Un icono yo, yo televisivo, un icono televisivo, por otra parte. Un icono televisivo, en, en efecte, sí, sí, és, és, és així. Bueno, pues de qualsevol manera, i si anem d'aquest dut el dijous, al voltant del que puga fer València Bàsquet eh, amb eh, el quart partit, jo eh, ho veig quasi impossible, però també ho veig impossible en la prova i en acabar guanyant. Per tant, no vaig a descartar res ni vaig a dir res per cert, ens envia un oient eh, vegetarià PB un tuit que diu no, qui vulgui que de la selecció castellana que es posa les emissores madrilenyes, parlar dels equips valencians, per favor. Mira, em negue a que la selecció espanyola siga coto d'opinió únicament dels mitjans de Madrid. En València n'hi ha periodistes, i així en tenim tres esta nit, amb el suficient criteri i bagatge professional com per a opinar de la selecció espanyola. Jo entenc que és tractar una miqueta el mateix que tracten en altres emissores. És cert, però arriba a Eurocopa, crec que és una cita de la importància suficient com per a de tant en tant dedicar-li minuts, val? i torna a dir, em negue a que la possibilitat per a opinar de la selecció espanyola estiga únicament acotada als periodistes que habitualment exerceixen la seva professió de m 30 cap a dins torna a dir, considere que en València n'hi ha periodistes amb molt de criteri i amb molt de nivell per opinar de la selecció espanyola i que probablement no opinen de la selecció, l'únic que se li fa és el caldo gros a estos que volen que la selecció només siga el coto seu i que acaben influint pues, per a que, entre altres coses, Paco Alcácer avui no estiga en la selecció espanyola i estiga de vacances. Així que, així, se va a parar, no vaig a dir que majoritàriament ni que va ser el nostre tema d'apertura, però que se va a parlar de l'Eurocopa i de la selecció espanyola no, perquè arriba una ganchita. És un tema d'actualitat i que la gent va veure el partit d'Espanya quan juga la setmana que ve, probablement veure el partit inaugural del divendres de França, uh mhm. -huh. està ahí, és futbol. La gent demà... També n'hi ha que parlar de que li donen de l'Elx, que, que se queda ahí, que, que, que serà Rubén Baraja, i vull dir... Del Pipo, és una una pregunta. Què va fer el Pipo? Què va fer el Pipo? Me mira Julián Montoro... A mi, si és que posa ell quan no. sap algo i se ho calla. no. <laughs> que se coneguem. No, són... Que Són sensacions. Sensacions. Encara. Són sensacions. Encara. O sigui que sap algú. <laughs> bueno, 12 i 22. Li estem fent la pregunta esta nit a, a la gent al voltant eh, de les dades que ens ha ferit el València Club de Futbol, alguns diuen que tenen truquet, altres diuen que no, però bueno, que aviat fi si tenen truquet és un truquet que també jo entenc que propicia el club i per tant, eh, encara que ara sentirem opinions, d'aixòs 14.000 abonats que diu el club que ja en té eh, des de que va arrencar la campanya d'abonament el passat dia 1 de juny, estem a 7, per tant, demà farà una setmana sencera que València va presentar la seva campanya d'abonaments eh, diu que el València que té 2.000 eh, abonaments més que aquestes mateixes alçades en la campanya anterior eh, jo volguera preguntar-vos què vos semblen aquestes xifres que ha fet el club, si vos semblen que són unes xifres fiables, si vos semblen que no, perquè alguns diuen que se renova automàticament si duís el contrari per eh, domiciliació bancària, altres que diuen que el València està aprofitant d'aquest eh, descompte que ofereix del 5% abans del dia 11 de juny, però bueno, això és un, un eh, una manera que ha articulat el club era intentar incentivar eh, el que hi hagi més abonats o com a mínim des de la temporada passada no sé, vos poso el tema damunt de la taula i espero les vostres opinions Home, mentir, no diria mentir. No, no, jo no dic mentir en cap cas. Eh, no. Que alguns diuen que tenen truco. Sí, per, per això ho dia, no? Per, jo, a veure, jo crec que tot el món, eh, en els números en la mà, pues, li pega totes les voltes que pot, i li estira tota la imaginació que pot per, per, per, per a l'objectiu, no? L'objectiu del València ara és, és, és fomentar aquesta tensió de, de, de, de que la gent se traga l'abonament, no? Perquè, a veure, no n'hi ha ara mateix atre, atre al·licient. Mm, falta poc perquè pa, pa que se complisca un mes des de que acaba la Lliga i pràcticament la plantilla no s'ha tocat, no? No fitxatge cap, el tema de les eixides continua <clears throat> parat, Entonces, bueno, es, de, es deberes que, que, que, que, el club ja tenia de la temporada passada, ja va ficar en marxa la domiciliació. Tu, Cert. Quan fiques en marxa una domiciliació, si tu no dius lo contrari, la domiciliació és de, és de per vida. Mm. Si tu no és de baixa la domiciliació, correcte. Entonces, e, és de veres. Jo, a veure, jo no sé si, el, si tenien 12, 13, 14.000 eh, abonaments domiciliars i no, eh, hi ha una oferta d'un un doncs, entonces, pues a lo mejor el que te algún dubte, pues mira, pues, a lo mejor diu, pues, avant, no? Uh -huh. No, jo crec que el club el que té que fer és això, és eh, incentivar i manejar-se per, per, per a que la gent eh, acudisca perquè el València ho necessita. Mm, el València competeix en rivals com, per exemple, l'Atleti de Bilbao, que en, en abonaments, en, en venda d'entrades, li pega dos voltes ara mateixa. Entonces, és un altre punt per, per, per el que el València té que, té que ficar-se pressió, no? Perquè, d'alguna manera, encara, encara estem en, en datos de, per baix de lo, que, de que el València tindria que ser, no? I ha sigut. Sí, eh, pot ser. L'any passat s'ha recuperat un poquet, el, la xifra final, però bueno, jo crec que el valencià hi pot, pot fer més, no? igual que en altres coses també. La primera de Julián Montoro, Àlex i, i Pablo. El, el club sí que és que fa anys eh, està mirant de, de frenar la sangria que té, perquè si Xina... Jo, els, els números, pues, bueno, estic content de que siguin a Xina. Sí que és de que en els números se pot jugar de la manera que a uno me le convenga, uh -huh. eh, això és com el resultat pos -post ningú ha perdut, entonces yo no sé de quina manera ha utilizado el club els, números, però me pareix raonable i me pareix bé. Eh, estic, estic content de que sigui així, té una tasca molt complicada, el club té una tasca molt complicada perquè no juga en Europa, de moment, des que acaba la temporada encara no s'ha anunciat, i ja el secretari tècnic de mig avançat que hasta finals d'agost pràcticament no t'anava a anunciar res gros, en vos se de lo que digue Eh, teòricament sempre passa el mateix. Juny és un mes tranquil·lot. Juliol també, a, a lo primer d'agost es comença a metjar-se i ja a recta final d'agost és quan es comença a metjar-se, en la qual ja t'està avançant que no t'espera gran cosa hasta final d'agost perquè no ho va fer. Ja ja te ho estava avançant. Ara parlarem d'entrades i sides i del bloqueig que està patint el club, que és un, altre, un tema que, evidentment, no ajuda a la renovació de, dels abonaments. Pues dues setmanes en, enrere ja, el mateix secretari tècnic ja t'estava avisant que hasta final d'agost que la gent no s'espera gran cosa. En la qual, si tot i Xina, si inicia el panorama, la cosa va bé, chico, pues, viva Cartagena. Eh, ara bé, eh, ho té complicat. Eh, jo sí que crec que és un dels dos temes de l'actualitat so social més important que té ara mateix el club. Uh mhm. -huh. Jo eh, pues, he parlat en, en gent que té abonos i bueno, pues, també fica el seu interrogant de lo, del descompte de les impressions. Jo estic molt damunt, no? però diuen que el descompte sí el tens domiciliat. Sí, sí. Que si no, no existís Evidentment, tal ja, descompte. Ja està l'11 de juny. Ja està, I fins a l'11 de juny. Correcte. Que, bueno, que s'ha congelat, que no parís mal, però que, bueno, que a lo millor una xicoteta espenta més de que l'aficionat s'haguera pogut fer. Pot ser, però bueno, també l'aficionat està en el seu dret de demanar. Eh, a veure, Eh, has començat bé per, per lo que diu el club que continua bé. Jo crec que algun fitxatge que no se tinga que esperar hasta agost eh, es pentaria del nom que jo antes vos estava sentint. de luego, això no és un vent de camisetes que dic jo. No. Entonces, tot i que tu busques una plantilla low cost, que és el que té que fer el Banc de Futbol, un vent de camisetes tens que treure per il·lusionar en pretemporada jo, jo enguany cap al perfil que va el València i no ho veig malament, mira el que te dic crec que enguany vent de camisetes, oblidat pues uno que, jo crec que uno però tornem, que la pregunta la va plantejar perfectament Julián Montoro fa una setmana eh, en este mateix micro que és què és low cost? és més low cost Aderlan Santos per nou o Otamendi per 12? No, no, que en després la plantilla low cost te, te pot eixir millor pero al Para para arrancar la temporada siempre, cuando yo digo lo de Bacambú, siempre eh, Pablo Leiva me responde en Jiménez del Atlético de Madrid. ¿Quién conocía a Bacambú o a Jiménez cuántas fichas Villarreal al Atlético de Madrid? Sí. Sí, sí, que, que després es oblugui i a lo millor el més desconegut en recordar-se de la plantilla del doblete que no era plantilla del Curro, quarter, mista, i, i tal, que quan vinguin el Tenerife dir, esto, esto mira quin equip sí, però tenies un equip molt fet ja. Mm. sí, això és veritat que parties d'una base molt més sòlida però que l'actual això és per, impepinable per tindre la inèrcia d'inici la temporada de, de, de agarrar abonaments i més per lo menos t'has que dur un, no una superestrella, pero algo que tal. Quien después siga un blue bueno, bueno, pero para agarrar la inercia yo creo que es necesario. <laughs> si después es un blue <laughs> mal asunto. esperen que no, esperen eh, que no. Pablo, sobre el segundo tema que ha planteado Alex, yo sí que estoy de acuerdo en, que tienes que traer un de camisetas en el sentido de eh, yo no hablo de un vende camisetas, un futbolista de ataque eh, que te asegura 20 goles, que, valga 30 millones. Hay jugadores por 10 kilos, por 12 millones que igual te venden camisetas. Entonces yo creo que por ahí el Valencia eh, sí que puede acertar en algún momento en el mercado. Sobre lo de los abonos, lo, comenté el primer día que, se hizo oficial. Para mí yo creo que este era el año de que el club tuviera eh, un gesto con la afición y, y rebajarlos realmente algo. O sea, no rebajarlos de una manera encubierta o, o con, las trequiñuelas que, se han hecho. Yo creo que, el club podría haber rebajado una cantidad, aunque fuera poca, pero un detalle con la afición para, demostrarles que en un año en el que no vas a estar en Europa, eh, pues no le vas a exigir lo mismo en el aspecto económico que un año en el que sí que está. Y por cómo ha arrimado el <coughs> codo la afición a final de temporada, que los partidos que se ha tragado la afición se lo puede recompensar también. O sea, ya no solo pensando en la temporada que viene, sino premiando todo lo que ha hecho la temporada y el aficionado en Mestalla. Y aquellos ojo. aficionados que, que, se sacaron el, <laughs> el famoso Pack Champions cuando, Joder. cuando se hizo todo eso. Al final, es que creo que, que tiene que haber un gesto y no aparece. Jo el gest l'espere eh, a l'hora de tindre cintura, sí, perquè hi ha gent que ha dit, que ha dit home, Copa fins a quarts, per què no inclou les, les semis? Jo entenc que el club no pot sí. regalar unes semifinals de Copa, però sí entenc que si el club té idea i té cintura, que és el que espera que tinga, si el València Déu ho vulga l'any que ve se troba unes semifinals de Copa, diga, bueno, pues, tots els que han vingut a tots els partits, una rebaixa del 50% de la millor en l'entrada. Me pareixeria un bon gest per part del València i crec que el València ha de ser susceptible a, a tindre cintura en estos casos, que és el que jo li vaig preguntar l'altre dia a Peter Draper, que no em va contestar. Però digui, escolta, vostè té clar que el tema dels horaris és un tema que a molta gent eh, li posa en dubte a l'hora de treure els partits perquè treu contra i diu, mira, jo per culpa dels horaris en guany no he pogut anar a un tant per cent X de partits. Pues no me, no me... Dic, vostès s'han proposat en certs horaris que el club tinga vist que minva eh, eh la quantitat de gent que acudís a Mestalla eh, poder donar alguna alí sempre a la gent que vinga el... o, i no, no me va respondre, me va dir que estaven per a presentar la campanya del general i que després ja veurien en els temes particulars però jo crec que el València que això segur que està en el club un estudi de 15 horaris per, per d'estos que ha posat la Lliga últimament els últims anys, 15 horaris se li donen millor i pitjor a Mestalla a l'hora de plenar. Hi haurà horaris que se li donaran molt bé i hi haurà horaris que se li donaran molt malament. I és que pitjor se li donen el que té que fer és d'alguna manera incentivar, oferir alguna, alguna incentivació per a la gent que vulgui anar a aquests partits. Jo crec que quasi tots els horaris són bons si l'equip funciona, si l'equip competís... Corre, corre. I, i, si és, està... I és una màxima que estic absolutament d'acord amb tu, tots, però... Tots, Posats eh, que a lo eh, millor tu no a estar... Entre... 12 del matí, eh, 5 de la vespre... Si l'equip va bé, sí. Igual 10 de la nit és fotut. Però eh, si el, del, el dels divendres era, era, era complicat. Era foto, també. però ja sabem que el València no va però jugar bueno, divendres. Però... Ja ho ha dit Tebas, que el València divendres no va. I que dissabtes a la una li pot caure algun, però en principi poquets. El, el Llevant sí que presentava una fórmula no, que premiava la o que premia l'assistència continuada. I el València, el València eh, va presentar dins de la campanya d'abonaments sí, però... un descompte del 5% sí. per a la 17-18 si tu mm, mm. anaves a un total de 17 dels 19 partits de la Lliga vale. que això me pareix, me pareix ben ideat el problema, el problema que té el, el València en, en, en els abonaments és que eh, tampoc se pot permetre baixar l'ingrés. Clar, que per al València eh, suposa un percentatge molt alt dels seus ingressos sense abonaments, molt alt. Sense competir un en Europa... Un percentatge major que el d'altres equips. Mm, és, és, és complicat. És important. Sense un patrocinador, més encara. Mm, suposa que en imaginació i, i treballant molt pues, pues, se pot arribar a, a insertar en, en les decisions més, no? però, però és difícil per, perquè Está el Valencia está, en comparación en el equips importas de la liga está molt, per eh? en, ingresos de abonos y taquilles y de no, de hecho, a, pesar de que, por ejemplo, he dicho que, que sin jugar en Europa el Valencia podría haber tenido un gesto, eh, eh, los abonos del Valencia son mucho más baratos si los comparas con, clubes de, de, la zona alta. Son más baratos. El Atlético de mm. Madrid son más baratos. evidentemente que los dos de arriba ya, ya se sabe. Entonces, si te estás comparando, por ejemplo, con, con Atlético de Madrid o Sevilla, yo creo que los precios están por ese perfil. Sí. Mm -hmm. 12 i 35. Anem a fer una pausa per a la pool i després en tornar eh, llegirem els vostres eh, tuits al voltant de la renovació d'abonaments. Per cert, llisc en la web de Super que el Madrid ha volgut signar l'acte arbitral Baix Queixa. Que, a veure... ¿Qué vamos a decir? Que eso es como si un beduino vinguera a Valencia y es hiciera de la calor. Pues lo matéis. A ver, yo soy Pedro <laughs> Martínez y, cuando voy a firmar yo, después que el Madrid, yo pongo un slaughter ahí en grande. mi firma pone... <laughs> slaughter. mi firma, en grande. Sí, eh, diu, eh, el Madrid ha comunicat que iba a firmar bajo protesta por un error en el acta, però ha tardat 20 minuts i quan ha anat damunt estava tancada ja la prosita de... de... O sigui, sea, que no és que no ha firmat perquè l'última no no dit eh, no se passem, que damunt vindrà així, que l'any passat furtarem a, a... Pues no, no, anaven a reclamar, però és que se'ls ha passat el temps. Si és que i ets per a tot. 12 i 36, eh, l'ho dit, això és com si eh, Rodrigo Rato se queixara de que hi ha lladres en el carrer. Fem una pausa per a la publicitat i en tornar llegir més vostres y continúa el debate. Venga. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el palco casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia, más de mil vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria La Avenida del Automóvil. ¡Eh! familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ay, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿T'agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. tota la informació sobre les curses populars, els consells dels millors especialistes i el calendari més complet del running en la comunitat valenciana cada setmana en Levante Televisió, Informació TV i en Superdeporte, Superrunning. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit. Friqueando, friqueando. 12 i 38, la pregunta que vos estem fent, <laughs> mentre vaya Àlex Plalso del tuiteando, és, has renovat ja l'abonament? Si no és així, penses fer-ho? Diu Vicent Bau, que no es el Vicente Bau nostre, sino es un señor que es diu Sento Bau y que signa con Vicent Bau en Twitter. Susos si el Valencia de la que ve <clears throat> me es la mitad de collons que Valencia Basket, ya me conforme. Juan Carlos Juliá, yo no creo que sea cierta, Nos ha mandado carta a los que domiciliamos el año pasado. Dice que se renova automático, salvo que digas que no. <laughs> Carlos Vicent, sí, ya hemos renovado mi hijo y yo. Siempre estaremos ahí. City Firm VCF, Diu, sí, para aprovechar el 5%. Eh, mm, Daniel Diu, un amic ens hem apuntat a la llista d'espera. Serem nous Bonach Carmen Juan Ramírez diu Tururú. Carlos Torres diu, claro que si Manolo, no siga que la cosa se acabe ni hay que estar en wine que la trenquem. Rodolfo H. Diu, el pase se renova siempre, con o sin fichajes, estemos en primera, segunda o tercera regional. Bendito veneno. Raúl Navalón diu 14.000 igual a 12.000 automáticos para el club más 2.000 nuevos domiciliados. Salvador Diu, no lo he renovado y no pienso renovarlo. Mucho bla bla bla, pero de un gran. Menos promesas y más realidades. Roberto Galcerá, Diu, todavía no y lo haré porque me obliga mi hermana. En Raúl Navalón, Diu, de los 12.000 habrá gente que no quiera renovar y tienen hasta el día 11 para comunicarlo. José M. Martínez diu vaig, el vaig renovar la setmana passada i així espero fer-ho durant molts anys. M'il·lusiona l'escut més enllà de qui el porte. Raúl Gargallo diu he renovat el meu i el de mi padre 18 anys consecutius i lo que queda. Eh, diu José Refe diu sí, el meu fill i jo hem renovat per a nosaltres el València és la nostra passió amunt Vicente diu Joel Dijuns, en poques ganes pero lo pasado esta temporada, pero ya que recolzar equipo. Fernando Domínguez ha cedido el primer día, el mío y el de mi hija, y con ganas de que empiece la temporada. Con o sin fichajes, el Valencia está por encima de todo. Sino que ahora diu, están contando las renovaciones automáticas y hay opción de decir que no, aunque entiendo que quieran ser positivos. <coughs> Josep Nebot diu, per suposat que renovat, els meus germans i jo, nebots en Mestalla, sempre. Raúl Navarro Moreno dio recibí la carta que ya estaba renovado, de no ser así lo hubiera renovado como siempre. Super Salvo dio abono renovado el día 1, Sentiment, Francisco Muñoz dio eh, el renovaré el mes tard que puga per presionar a que facin un buen equipo, espere. Javi Gilves, Bárcenas dio el renovaré como siempre me puga porque soy valencianista, Mes o mes content pero siempre valencianista. Miguel dio me donaré una sabàtica amb el Valencia cree que me pasa el básquet Mm, Fer Dius sí ya renovado como cada año desde hace más de 20. Amund. Carlos Diu renovado pero sin ilusión. No motiva ni el entrenador ni las posibles entradas y salidas. Pero en Mestalla estaremos. Em, Pipo Forever. Diu sí el pasado domingo. Solo la puñetera crisis. Si no encuentro curro o la muerte se impedirán renovar en el futuro. Milé Diu renovado tres abonos. El meu y el del nano. siempre el equipo, Amund. Pedro Fuertes Muñoz y ya renovado. El Valencia es mi forma de vivir. Juan Pichudiu, ya lo tengo renovado. Valencia está por encima de todo y de todos. Sergi Diu a abono renovado porque se me renueva automáticamente. Yo quiero estar al lado de mi Valencia, como siempre, en las buenas y en las malas. La chen de Cibercheque por nuestra parte todos los pases ya renovados. Miguel Sierra de Valdiu y tú eres del. Ah, no, está contestando un altre Oiem, diu Juan Torres renovates dos pases como siempre Sierra he renovat fins a época de Llorente, como no fer ahora? HLVCF, diu encara no de renovat que tiene dudas de la dirección Pero Amsuso sigue sí que no sé qué fer. Eh, Vicente Dios yo en cara no, pero faré no podré ganar eh, a soles pero diu, a mí me han mandado una carta y a mi hijo también, y doy las gracias a Valencia por hacérmelo más fácil, gracias pero diu, si tinc dos pases y el renovaré la solución no es baixar del baisel HLM diu, Méndez ya ha renovat a se ayuda a treure les peces cares igual que les porta eh, Kijuri diu, no se renova automáticamente la domiciliación a menos que entres en su web y confirmes al menos yo lo hice así eh, Javier MT dio mucha renovación sin saber ventas, ni fichajes, ni patrocinio en la camiseta, ni estadio nuevo, y desmembrando la grada por la edad. Max Power Dew es de esas cosas que ni te planteas. Ir a Mestalla hace que los findes mejoren. Lolo Loves diu eh, que mos a contestar una cançó ara entrarem a veure quin això de YouTube quin vídeo de YouTube s'ha posat Chema Lamirán Deus <laughs> mira però que pasaba del, del Solaris eh, tras muchos años no voy a renovar por los lamentables horarios imposible ir con niños sábados a la una domingos y lunes noche Eduardo Solivares diu un dato el descuento es para quien domicilió antes del 11J eso hace que las cifras no sean comparables Raúl Llorente diu sí sempre amunt Eh, Sergi, te diu, el, el club envia una carta, si no quieres renovar tienes que decirlo. Amunt diu, Manolo, si vas a parlar de la selecció, eh, sí que vas a parlar poc de la selecció, però amb Del Bosque anem a caure en la primera fase. A mi em preocupa el València de l'any que ve. Pese el Diu, yo todavía no, y como mi hijo no aprieta, no sé si lo haré. No veo un equipo ilusionante, no quiero pasar otro año como este. Mis dudas, Diu, ¿por qué no poner entradas baratas para los niños en esos partidos que va poca gente? También económicas para los jubilados. Y Alberto Penado Diu, sí, precisamente porque me lo he pensado, lo he renovado, porque si, no me lo, si me lo llego a pensar, no sé qué haría. Y Luis López Diu, yo renovaré en taquillas, como siempre, haré mientras pueda. Abunda. Eh. Jo Ya ja ha tot, eh? En yo creo que, eh, el, el eh, posible... tota la forqueta possible d'opinions en esta... me sembla un eh, uh, un nucli d'opinions molt heterogènia. A voltes fas una pregunta per la nit i ho sabeu en les opinions que llegim. I eh, n'hi ha molt pocs que sí i alguns pocs que no, hi ha molts pocs que no i molts que sí. depèn de la pregunta. Però ho he vist eh, una multitud d'opinions. Mm, eh, primer que tot la gent confirma el que diem de la renovació automàtica i sí, sí. tal, no? Que, que en més o menys el club, en principi, Correcte. si tu no dius el contrari, ja t'està comptant avui com a abonat, encara que no hagis confirmat ni, ni, ni lo contrari, no? Després, eh, no sé si és vostè conscient de que en els últims 5 minuts, uh mhm. -huh. perquè mm, no sé si sorprenent o no, però hi ha una amplíssima majoria de, de gent que sí. Amplíssima... Iria a fer vostè en 5 minuts sí. millor campanya d'abonaments al València Club de Futbol que el, senyor, que el senyor Draper en l'últim any fent estudis. No hi la cobre. Eh, això sí, esperen que tinguin algun detall amb este, amb este programa, però I, no hi la cobre. I tres, no, no, no punxe l'enllaç, eixe. Per cert, eh, eh, una, una rectificació només, encara que agraïsc moltíssim les teues paraules, Julen, però la, la bona campanya la fa la gent que s'escriu. Sí, sí, bueno, no, bueno, però, Manolo Montal però, simplement ha llegit els viatges ahí... de la gent, però en efecte és millor campanya probablement que la de Draper. I, I, <laughs> i tres, no punxe l'enllaç a del vídeo que pot eixir el negre. <laughs> que va eixir el negre segur. El negre del WhatsApp. eh. 12 45, dígalo. Igual també te sale Mickey Mouse el vídeo para restaurant, eh? Ojo ahí. Eh, Mickey se va de pesca. 12 45, vinga. Anem a per l'última pausa i en tornant parlant d'això, dels noms que estan sonant, de si il·lusionen o no il·lusionen i del que poden significar. Vinga. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los pibe de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Diviértete con Conduce Siéntela. <laughs> pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 Vente por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 47, s'acaba de producir una noticia que ahora como la dicha en un principi eh, aneu a decir, bueno, ¿y a mi això qué? Pues anem a explicar el per què. La noticia es que eh, Rudiger ha lesionado el lligament encreuat del seu genoll i espera perd l'Eurocopa a Alemanya. Pablo, gente que diga, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué me explicarle? li qué qué és la lesión de Rudiger en Alemania? Esto significa que, Mustafi tiene un alto porcentaje de, ser titular. Un alto porcentaje yo diría que va a ser titular casi seguro con esta lesión. ¿Y eso es bo o no? <laughs> O no? pues, pues, pues <laughs> depende, todo dependerá. Pues teniendo en cuenta que creo que André finalmente también será titular y, que son los dos futbolistas. Ahí el, el compañero que hemos parado desde la concentración de la selección portuguesa, el, corresponsal de eh, Radio Renaissance en Portugal que está viajando a la selección y que es el, el especial de la Eurocopa, les dije digué que había algún algun al voltant, que había dos o tres jugadors que podían entrar ahí Y que de pena lo ubicara eh, Paulo Sousa, que el seleccionador... No, eh, no, no, eh, Fernando Santos. Fernando Santos, Fernando Santos Fernando Santos, eh, que según se ubicara Fernando Santos, en un jogo o un atre podría tener no, mm. que es el que estaba siguiendo Los jugadors que de manera más regular está bastante en los entrenamientos, que estaba donando un, un y que a Mesa en los amistosos se le ve. Tiene, tiene pinta de que, de que está colocando a, Danilo eh, Pereira de, centrocampista eh, de contención, a Joe Mario en una banda, a André de enganche. Son Cristiano Ronaldo y Nani los que parece que vayan a ser los delanteros, que van a partir como delanteros y Nani llegando un poco también desde la banda. Eso es lo que parecen algunos entrenamientos. Ahora bien, Andrés el menos titular de, de, los del centro del campo. Yo creo que yo Mario posición la tiene 100% asegurada. Cristiano Nani arriba también. Danilo yo creo que también será titular sin ninguna duda, a no ser que sorprenda con un doble pivote con, William Carballo y con Danilo pero, pero yo creo que André puede, puede tener opciones y si no de ser, de ser primer cambio, segundo cambio seguro. Pues a partir de ahora, eh, la la de mañana prende un, que una nueva dimensión a esta baixa de Rüdiger, que eh, puede ser perfectamente el comenzamiento de la titularidad de Mustafi en, esta Euro, en la selección habían, del mundo. Habían dos laterales, hay dos centrales que, porque en esta, Euro, en esta Eurocopa Alemania no va a ser la Alemania de otros años, va a jugar con un, con un 3-5-2 o 3-4, no, con 3-4-3, con como dos medias puntitas. Es que l'OS adaptan muy bien a los futbolistas sí. que tienen. Entonces, que es lo que nos hace mm. España. va idea, mateix sistema, mateix esquema, Y mm. yo a l'Ou le he visto jugar a, a tres cosas diferentes de des que seleccionado Alemania Depende de los jugadores que tenga en ese momento Entonces son, son Boateng, y Hummels son 100% titulares, el que les iba a acompañar era Rudiger, también puede utilizar a, Kimmich, eh, que lo hemos visto muy bien este año eh, con el Bayern Múnich de Guardiola. Mm. Eh, yo creo que será Mustafi. Ahora bien, puede jugársela con, con Kimmich, ya veremos. Bueno, pues, eh, ese es un nom d'un dels senders del València. Un dels que podria ser central del València és Gustavo Gómez, el qual ja venen parlant dels companys de Superdeporte varios dies. Nosaltres en el dia d'avui hem pogut contactar amb el president de la NUS, amb Nicolás Russo, que ens ha vingut a dir que és conscient de que eh, eh al jugador i al seu representant li estan fent arribar interessos de varios clubs, i sí que ens ha confirmat que de moment a l'ANUS no s'ha dirigit cap club ni de la Lliga Espanyola ni tan sols pressupost del València Club de Futbol. Per aquest per un dels futbolistes, eh, Julián, que sí que entra dins d'aquest plan renove a poc cost, perquè s'estaria parlant d'un traspàs d'uns 7 milions d'euros aproximadament i quadraria prou bé amb la búsqueda d'aquest futbolista de jerarquia que se va buscant per a la part de darrere. Sí, de totes maneres, jo no crec que diga la veritat este home, no? evidentment. Sempre hi ha que posar tot en quarantena. Quan parles, amb les, les, quan parles amb les parts interessades, representants, futbolistes, presidents, sempre te venen la seva moto. Jo crec que està prou, prou segur i prou confirmat que, que n'hi ha, ha tema en, en, en este xoar i, bueno, eh, el problema que té el València és que arriba un punt en què tampoc ara mateixa no té possibilitat d'anar més allà uh mhm. -huh. perquè té el problema que té no és un xoar excessivament car, eh? tampoc és barato. Central, que, bueno, a eh, veure, ha segut el... Mm. Bueno, el Pablo supose que, que podrà ampliar molt més, ha segut de lo millor de, de, la, Lliga, de la Lliga Argentina, sí. el campió. O sea, acaba de donar també mm. el, periodista, el, jugador, el periodista de TIC, Gustavo Merlo, que ara mateix les dues ofertes que major força estan agarrant per Gustavo Gómez són la de València i la de Besiktas. Sí, sí, i, i bueno, i per lo que ens diuen i, i ens costa, pues, mm, tot apunta que el xor en, entre dos ofertes a Xina mm, preferís vindre a Espanya, no? Uh mhm. -huh. Bobo no és, tampoc. Ahir, <laughs> ahir el problema, mm. ahir Carlos ficava un gran exemple, Carlos Bosch estava, estava sentat en la mateixa cadira que estava eh, a l'Esplà, deia ens recordava la situació que va viure el València l'estiu de la famosa venda del club en la qual Rufete arriba fins a tres voltes a un acord, a, a un acord amb el club belga del Anderlecht per Cullaté sí. i al final com no posat de la, de la pasta Clar. i aquests tres eh, acords acaben expirant, acaben caducant és un poc la por que jo tinc que el València, que és el que jo escrivia el dissabte en Superdeporte, que s'uso de capot va bé toleja bé, mira, parla té jugadors en la gent i tal ara, a l'hora de l'estoque mentre no isquen és que no va poder fitxar i si és un problema que va en contra del València són, són dos situacions paregudes eh, eh, per un motiu totalment diferent perquè entonces no va ser per, per falta de cash ni, ni, ni, ni, ni perquè no haguera puesto ni perquè tenien que ir a sinó perquè eh, el propietari en, en el seu amic representant va, va, va prendre un altre camí, no? Mm. Però sí, sí, és, és aixina i, i, bueno, i fundamental, fundamental trobar una solució ja al tema de Negredo, sense, sense mm, traure a este xor i sense llevar-se eixe problema. A veure, problema. A veure, jo és no que, sé, jo no, jo no sé si, si n'hi ha possibilitat... Que, no sé si Negredo ja rebaixes moltíssim. Jo no sé si n'hi ha possibilitat de que se quede. Eh, si se queda, desde luego, pues va a ser una situació complicada. És, compli és complicada. A veure, ara, està en la ara granera, mateix... Està en la granera ara mateix n'hi ha un estira i arronsa evident Clar. entre el València i el Baró Negredo. Negredo, en un acte el dimarts de la setmana passada en Patraix, confirmat, a qui el volia escoltar o a qui s'acostà a preguntar-li, acabar Regoneguen, que ell estava així molt còmode i que ell no tenia intenció de manejar-se. A el qual la València contracolpeja i li obre un expedient com diguen-li mira, és que no te volem així, vull dir, eh, quan abans meneges, millor. I ahí n'hi ha un estira de llarronsa perquè eh, el València necessita desfer-se de Negredo, però Negredo sap que el València té la necessitat de que llisca. Per tant, pot apretar el València en les condicions per així. Sí, però el, el València pot apretar, però los jugadores están muy protegidos para la ley. no, evidentemente, ahí está el tema. Eh, si Negredo dice yo de aquí no me muevo, o llega una oferta que le guste, o Negredo. Es que, ¿tú cómo le convences a un jugador de que se vaya a un sitio al que no se quiere ir? Es que hoy en día es muy difícil. Negredo es una bomba, pero es una bomba que le ha estallado a las finanzas del club. Y yo mira que apostaba muchísimo por... Yo creo que apostaba todos cuantas plena, ¿eh? muchísimo por ese jugador. Eh, Ara és fàcil criticar a Negredo, i tots ho hem fet perquè el seu rendiment ha sigut mm. bo, però eh, per a mi la valua era el que el dia que arriba Negredo haguera dit aquest jugador no me causa cap bona espina. I ese dia... Haguera... Ah, ara és fàcil, també és cert, però bueno, mm. és així, així, la realitat, digues. sí, eh, no, Alex. però que, que, és, que és car, que té una fitxa molt alta i que el jugador, pues, el que estava dient en Pablo, si tu tens un treballador que no se'n vol anar de l'empresa, lo tienes que tirar. Claro. El, y si el, lo tiras... El, efectivamente, es camollarla. Tienes que pagar. El que pasa es que, bueno, también eso un buen donat ya saben el que pasa en el Valencia Club de Fútbol, que como el, la pasta no es de ningú, de un ente abstracto que se du València Club de Fútbol, yo pague y después... Com... Hombre, la pasta sí que está... de mateixa, eh? Sí, pero tú sabes el que voy a decir. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Pero, no, pero si no habías entonces... sí, bé. Sí, el que, el que dona la orden de, de fichar a Negredo és una persona. Una persona que sap que un any després té, té que capitalitzar aquests diners. Es té que posar un amunt de l'altre, com va fer. O sigui que mm, no és, ja no és això de paga el València i ja veurem. No, o sigui, ahí n'hi ha una decisió important perquè eren 30 quilos i havia que posarlos. ¿eh? Jo, en qualsevol cas, eh, creo, creo, Julián, que cuando llegó Eh, todo el mundo tenía en la cabeza o teníamos en la cabeza el negredo de los buenos meses del City. Y, es, que era, es que era hecho ahora. Y pocos sí, lo que ha pasado. Que se había lesionado a poco sí, sí, sí, pero era hecho ahora el que vas, vas a donar el vas a donar limes la en cara a Pablo Leiva. No te acostumbres tampoco. <laughs> en el pitjor dels casos, el menys optimista dels valencianistes pensava que igual ja no era el futbolista del City, però que per a fer 15-16 gols cada any en, en, ah. en el València, en Lliga, li anava a donar. Jo pensava que era el jugador del City. Jo també, eh? 100%. Jo també ho pensava. Jo pensava eh, que, que era... Que digueren, bueno, igual pensava ja no és el era... City pensava que era un, una aposta molt definitiva per, per competir perquè el València tenia ja una plantilla en la que li sí. faltava eh, efecti, efectivament això, un davanter molt més important i molt més fet i és una decepció terrible terrible i además i a, i a més eh, costosíssima sí. és una decisió que tal vez si tu aciertas es que para que entendamos la dimensión un poco de Negredo si tú aciertas en la operación de 30 millones en esa temporada, igual a ti Negredo te supone que hoy ahora mismo el Valencia no está pasando la crisis anímica que está pasando. Si tú tienes un delantero que este año te llega a meter 16 No te falta par de errado, Pablo. Yo creo que es que el factor Negredo ha pesado mucho. Ha pesado mucho, ya no, evidentemente no, yo la culpa no se la echa Negredo, porque yo creo que, el entorno no ha sido el adecuado y el club tampoco ha puesto las cosas para que, para que vaya bien. El Valencia Club de Fútbol <laughs> tiene muchas brechas abiertas. Lo que pasa es que en la ciudad de Valencia parece que solo se habla del campo de los jugadores. Y el mm. Valencia Club de Fútbol tiene muchas brechas abiertas de las que hay que hablar, no solo de los jugadores que van y vienen. Tiene muchos problemas sociales. Hoy se ha tocado un tema y hay otros temas sociales como la grada. Hay muchos temas que, afecta al club fútbol, más allá de los jugadores y del costo de los jugadores. Hay problemas institucionales, hay problemas de afición, hay problemas de, precios de abonos, que es como hay muchos problemas al de fútbol, no solo los jugadores que van y vienen. Hay muchos problemas de los que hablar, ojo, ¿eh? no solo los jugadores. Pues continuaremos. Lo que pasa es que hay que querer hablar de ellos también. Correcte. Eh, I així ja sabeu que, tu ja saps, Àlex, que com vulguis parlar tens els micros oberts per a, per, i amb tota la llibertat per a donar la teva opinió sobre tots aquests temes i molt més, pues, no m'ho queden encara en, en mes de tertúlies per davant. Julián Montoro, moltíssimes gràcies. Bona nit. Pablo Leiva, moltíssimes gràcies. Hasta otra. Àlex Pla, gràcies. Molt bona nit. Senyors, ho deixem així demà, 3 més quart del Murciélago Juan Vicent, Sempre. Nosaltres tornem 11 i mitja en la ràdio. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Descansar no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, verme ya. Oh.